abortigo cae memmortigo. Cecilia estis dudec viniara virino el ricega familio quiu frauline gravedigis. La reencarniginta spirito ne estis vere scia malamico, sed scia cun culpanto pro malbonae faroi en jussa passintetso, estante nune ligitai per malamo. La iuna virino decidis abortigi. Si sercis in se tiu i resignis helpi shin influite de la supera spirita mondo. Si do iris al amatora acusistino, un la spirito andrea luis en la mediuma verco en pli bona mondo, psicografiita de Francisco Cândido Xavier, prescribas que el uno el tio e virinoi que o faridias mal pli sentemai al aliula doloro. En sia silenta interno estigis decida dialogo inter la mensoi de la perturbita patrino cae la spirito celanta reencarnigion. mi malamas. Mi malamas citiun entrudan filon, cion mi ne petis alla vivo. Cruele assertis la estonta patrino en penso. Indulgu min, indulgu min, mi elacetos mian viv shuldon, mi pagos vin per amo, ne forpelu min, Havu cariton mense petegis la spirito vecigiante e leggera songio. Malgrau la favoro donita de la protecta scipo e la spirita e bonfarantoi, la abortigo estis farita. La spirito André Luis racontas la tragican scenon. Post longa cae pena agado, la estuleto estis forpelita cae fine mi mirege rimarcis che la improvisa ginecologino forprenis el la virina interno nur malgrandan parton el sen viva carno, char la reencarnigianta estulo, quas li estus alterita alla patrina corpo per forticae cae nedifinae ligoi, al gluigis al la cela campo quiu forpelis lin. La fileto, quiu ne ec nascigis, farigis dangera turmentisto de la patrina psichismo. La spirito André Luis racontas che la presca o reencarniginta spirito, en mensa mal equilibro, cae sen illusigite, atingis pere de sia perispirita corpo la regionon de la coro de la virino, cae seque pli intensigis la sangadan el fluon, anca Cecilia post quelcae horoi mortis. Cecilia protio estis considerata mur distino cae respondetsa pro sia antautempa el carnigio, provocita per nerecta mem mortigo. Pardonu al ni niain shuldoin, kiel ancau ni pardonas al niai schuldantoi. Pardonu al ni niain offendoin, kiel ancau ni pardonas al niai offendantoi. Jesuo. Jesuo.